بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد الطلاق أسبابه وعلاجه تلاك سبب زاكنة بياك من mwa sababu za نسيم الشيخ أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي رحمه الله تعالى juhudu ni'am wal hasanati kukanusha zile kheri na mambo mema ambayo mja anafanyiwa na mwenzake sawa minazauja au zauji sawa sawa iwe hiyo tabia kwa mume au kwa mke naam alhadithu jaa fi nisai anna alghalib alayhinna eh, ndio kweli hadithi imekuja kwa wanawake kwamba wao ndo wenye kufanya wingi juu ya jambo hili la kuzikufuru na kuzikanusha neema za waume zao kama fi hadithi ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatabana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anasema Abdullah ibn Mas'ud alitukhutubia mtume faqala akasema tasaddaqna ya ma'shara an-nisa katika maelezo leo katika hadithi akawa amesema toeni sadaka yenye kongamano la wanawake فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة وقوى nyinyi ni wengi mno katika watu wa motoni siku ya kiyama qalat imra'atun laysat min ilyati nisa akasimama mwanamke mmoja hakuwa katika wale wanawake wenye nafasi ya juu au wenye vyeo vya juu au wenye hadhi faqalat ya rasul Allah lima nahnu akthar ahli jahannam kwa nini sisi ni wengi sana katika watu wa motoni qala mtume akasema لأن كنا تكثرنا اللعنة وهو نيني من كتريش لعنة لأن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة نمنا كنوش حق زوام وين والمعنى أنها تجحد نعم الزوج من أجل موقف لم يعجبها نا ما ناكي كومبا أن يكنوش نكوي بينغا نعمة أو نعمة زلزة مميوي وسبب تيم سمام بوها وكنفتي إيه. قالت له أنا ما رأيت منك خيرا ونمك أنا من بيام ميوي بس يبتفكو نوي ما وكوهوت أنت ما سويت لي شيئا ويوي أجلنغانا نميمي كو تشوتي أجلنفنيه وساوة كتك لولوت ميم أنت ما فعلت لي ولا حاجة أنا أنبيا ميمي أجلنفنيه لولوت حتى شد موج أجلنكذية وهذا كفران بالنعم نوكني كزكانوش نعمة ومثل هذه الأحوال الزوج تكبر في نفسه هذه التصرفات وخاصة إذا كثرت منها وهي جاحدة له فتقول له طلقني أنا سيما نمفانو hali kama hizi mke huwa na kiburi katika nafsi yake na kukuza eh, miamala kama hii na hasa pale ambapo anapokuwa amepata kingi katika mali au amekithiri kulifanya jambo hili mara nyingi hali ya kuwa ni mwenye kumpinga mumewe neema zake anamwambia talikni mimi sioni kukaa pamoja na wewe kuna faida yoyote naomba uniache aidan mumkin an yakuna الزوج idha dakhala idha kharaja yajhad af'ala zawjati pia inawezekana ndugu zangu vile vile kuwa mume anapoingia na anapotoka katika nyumba anapinga zile juhudi za mkewe yajhadu ma taf'aluhu fil bait mwanamke huwa anafanya mingi ndani ya nyumba usafi anaimarisha nyumba anaipamba anashughulikia watoto anakuja mume anakipinga hakioni thamani kile anachokifanya mwanamke katika nyumba ma tafaluhu lahu inda liqaihi anachokifanya mwanamke anapokutana na mumewe anampokea anabashasha ma tafaluhu inda nadhafati baitiha anachokifanya wakati wa kusafisha nyumba yake wa tartibi baitiha na kuipangilia yatajahalu hadha kulla yote haya anajingikiwa nayo anayadharau wayajhaduhu na kuyapinga famaratan ala marra fatanqalibu al-umur basi haya mambo yanakwenda katika mwendo mambo hubadilika thumma tatahawanu al-mar'atu fi'la baada kuwa naona hasifiwi kahangaika toka asubuhi mpaka mgongo unamuuma anahangaika kuiweka sawa nyumba kuwashughulikia watoto mara nguo amechafua mara amemwaga hichi na kile anaika sawa haya mambo anayafahamu wale ambao wenye watoto na wenye familia katika majumba namna gani hali zinavyokuwa mwanamke anavyoteseka halafu anakuta hapati asante yoyote wala shukrani yoyote tokayo kwa mume ili jambo huenda likampelekea kuzembea mwanamke kimatendo kabisa kutoyafanya masala haya wakad yutajawazu alhaddu alla tuaddi wajibataha alayhi eh, na huenda jambo likakiukwa mpaka wake ikawa sasa atekelezi wajibu wake ambao uko juu yake fatabdau almashakil hapo ndo unaanza matatizo watadhiqu sudur na vifua huwa vya dhiki عند ذلك لا يرون امامهم الا الطلاق wakati huo hawataona mbele yao zaidi ya talaka wanaona hapa solution ya jambo ambalo tufanalo hili ni kupeana talaka hivi ndivyo hali zinavyokuwa kwa hiyo itakikana kila mmoja katika wanandoa wawili ajue thamani ya mwenzake mume ajue thamani ya mke ambaye amebakia katika nyumba yeye ni waziri wa mambo ya ndani anaitengeza vizuri nyumba anaipamba wanapokuja wageni wanaikuta katika mazingira safi jamaa zake wanapokuwa wanajua huyu mwanamke anawajibika si mchafu kadhalika mwanamke mimbabi aula afahamu kwamba mwanamme anahangaika kwa tabu anakwenda anapambana kutafuta riski hali za maisha ni ngumu kanawaza watoto wake anamwaza mke wake anawaza familia yake anajisukuma katika kutafuta riski ya halali anamletea mkewe na familia ili linamfanya mwanamke awe na shukurani zaidi kwa mumewe kwa yale ambayo anasimama na kuyatoa katika juhudi kinyume chake inakuwa ni sababu ya hawa kuachana kwa sababu mume atakuwa hana msukumo wa kuyafanya hayo ya kuhangaika kutafuta maisha ikiwa mke wake anazipinga neema na kuzikufuru na kuwa hana shukurani katika yale ambayo yeye anayatenda kadhalika kinyume eh, na hilo upande wa mwanamke akiwa anamwona mumewe haoni thamani yake jitihada yake kuisafisha nyumba yake kuipangilia mara leo kumbi uko hivi mara uko vile mara kabadilisha maua haya mara almuhimu mwanamke akili yake ipo katika kuipamba nyumba mumewe alafu mume akawa haoni thamani ili jambo pia linakuwa ni sababu miongoni mwa sababu za talaka nasallallahu السلامة العافية والله أعلم